Čitanje svetog evanđelja po Luki Jovanu. Hvala tebe, Gospodi, slava tebe. Reče Gospod priču ovu, dva čovjeka uđoše u hram da se moli Bogu, jedan farisej, a drugi carinik, Farisej stade i moljaše se u sebi ovako, Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva put u sedmici, dajem desetak od svega što steknem, a carinik iz daleka stajaše i ne htjede ni oči uzdignuti nebu, nego se bejaše u prsa svoja, govoreći, Bože, milosti, budi meni grešnome, <clears throat> kažem vam, ovaj otide pravo opravdan domo svome, a ne onaj, jer svaki koji sebe usvisuje, ponizit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se. Reče gospod judejima koji mu dođoše, Ja sam vrata, ako ko uđe kroz zame spašće se, i ući će, izići će, i pašu će naći. Lopov ne dolazi za drugo, nego da ukrade i zakolje u propasti, jer dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri, pastir dobri, život svoj polažem za ovce, a najamnik koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gdje dolazi i ostavlja ovce i bježi, i vuk razgrabi ovce i raspudi ih, a najamnik bježi, jer je najamnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje, i moje mene poznaju, kao što otac poznaje mene i ja oca, i život svoj polažem za ovce, i druge ovce imam koje nisu od ovoga tora, i te mi valja privesti, i čuće glas moj, i bit će jedno stado i jedan pastir.

Čitanjem ovoga današnjeg evanđelja ulazimo polako u bogoslužbeni krug Velikog posta. Upravo prošle nedelje čitanjem evanđelja o cariniku Zakheju i o tome kako susret sa gospodom licem u lice jer Bog naš je ličnost. Kako taj susret može preobratiti čoveka i od jednog od najomraženijih ljudi u tadašnjoj Judeji stvoriti velikog pokajnika, i kasnije i svetitelja. I čitanjem toga evanđelja završio se onaj krug nedelja duhovskih, kako se i u kalendaru obeležava. A od danas počinju nedelje pripreme za veliki post. I svako evanđelje koje se čita u crkvi ima svoj smisao, svoju silu, silu koja se iz njega izliva i na nas i daje nam snage da možemo ići ovim teškim i uskim putem kojim smo blagodaću Božjom krenuli. I od svih tih evanđelja, ona koja se nedeljom čitaju, najupečatljivija su i crkva ih je izabrala da se baš tada čitaju, jer i nedelje jeste dan kada se verni u najvećem broju okupljaju oko ovaploćenog Boga sa željom da se s njime i sjedine kada bude blagoslov, kada bude vreme. A opet od svih tih nedeljnih evanđelja ova u vreme velikog posta su nekako najcelishodnija i najviše privode čoveka onim, onim vrlinama koje se najviše i potrebuju u duhovnom životu. I evo ove prve nedelje pripreme za veliki post upravo se čita evanđelje o cariniku i fariseju. I nije to slučajno. Eto, sam početak, početak drame neba i zemlje počeo je sa upravo tom strašću koja se ovde izobličava. To je gordost. I gordost je upravo najvećeg i najlepšeg anđela srušila s neba i survala ga u dubine ada. I odatle on, onako besan i kivan na Boga, dolazi do podnebesja i koliko mu Bog dopusti i nas ometa na putu spasenja. Ali eto možemo samo uslovno reći ometa, jer upravo On nas počvršćuje i ojačava i približava gospodu, jer svako iskušenje je prilika da srca iz dubine duše zavapimo gospodu koji nas jedini može ispasti iz svakog iskušenja. I zato gospodi daje upravo iskušenja po meri po kojoj možemo da ih podnesemo. E da li bi mi u smirenju zavapili k njemu i tako, tako se projavila ta veličanstvena sila Božja da mi, mali i grešni, uspevamo da se odupremo bestelesnom biću, đavolu. A upravo ta gordost, eto, kojom je đavo pao, i gordost koja mu ne da mira, nego nas stalno prelešćuje. Jer đavo ništa toliko ne mrzi posle Boga kao čoveka. Jer iz ljubavi je Bog stvorio čoveka, da bude veza između tog bestelesnog sveta i stvorene prirode. Da bude telesan, a opet da može da se upodobi Bogu. I eto, đavo koji to ne trpi, napada, pa je tako i prve ljude u raju prelastio. Prelastio da njima ne treba Bog, da mogu i sami biti bogovi tako što će pojesti s ploda od drveta. I tako se ta gordost sa đavola prenela i na ljudsku prirodu. I nijedna strast nije toliko duboko ukorenjena u našu prirodu posle pada prvih ljudi, kao što je to strast gordosti. Pa kako je naš sveti patrijar Pavle govorio, a to je od otaca slušao, da je ta strast gordosti prisutna i u samoj novorođenoj deci. Jer gledajući decu koja nemaju nekih drugih strasti, ali opet stalno traže pažnju, plaču ako im nešto nije po volji i ta strast gordosti polako u njima uzrasta, i ako se ona podhranjuje tako u detinstvu, onda deca uzrastaju s tom gordošću i ona već postane veliki problem. I tako, dakle, vidimo da su ovde bila dva čoveka, carinik i farisej. U ondašnje doba carinici su bili vrlo omraženi. Oni su postavljani od rimskog carstva da skupljaju porez od judejskih građana. I vrlo često su oni bili i nepravedni i uzimali više nego što treba, kao što to eto i danas sa carinicima nije strano. A fariseji su bili, tada se smatralo, najpobožniji ljudi, učitelji. Oni su znali pismo, oni su podučavali, njihova reč se svakda slušala. I eto, ovaj farisej ulazi u crkvu tako, tako smelo. On staje skroz kod oltara, počinje da se hvali gospodu, kako je on dobar, kako ispunjava zakon, još kao da traži od Boga da mu on za to dužan da, da plati. I na kraju, nakon sve te hvale, on dodaje i da je blagodaran Bogu zato što nije kao ostali ljudi, kao grešnici. I tu se ta strast gordosti projavila u vrhuncu Jer dakle početak gordosti to je sujeta, a to je tako kada se čovek preuznosi sobom, svojom pameću, svojom lepotom, svojim darovima koje, koje mu je Bog dao da ih umnoži i za koje će i odgovarati na kraju krajeva. Kada se on njima hvali kao da su njegovi. A kada gordost već se ukoreni duboko i počinje da uzrasta, onda čovek počinje i da ni podaštava druge ljude, da mu oni nisu potrebni, da su oni svi gori od njega i na kraju dolazi do toga da mu ni sam Bog nije potreban. I onda već nema granice palosti ljudske prirode. I u današnje vreme vidimo koliko je gordost zavladala celim svetom i koliko je ona u stvari u svetu tom koji je van crkve postala i poželjna i koliko je vrlina smirenja danas ismevana. I ljudi čak i ne znaju šta je to smirenje. Pa mi čak, ni mi u crkvi, ni mi u crkvi čak ne možemo da prepoznamo ni da smo gordi, a niti znamo kako da se smirimo. A evo, sveti Simeon, novi bogoslov, veliki otac, određuje meru smirenja kao to da mislimo da smo najgori od sve tvorevine, ali da pritom ni malo ne očajavamo. Da imamo čvrstu veru u Boga, da je on taj koji spasava, ne mi, da smo mi sami nemoćni bilo šta uraditi, ali na svojoj strani imamo svemoćnog Boga koji je moćan i koji samo čeka pokret našeg srca ka njemu i ka uviđanju svoje nemoći i da pošalje legione anđela da nas izbave. A kad god se pouzdamo u sebe, onda tu nema smirenja, onda je tu gordost. I znajmo da kad se čovek pogordi, onda gospod počinje da mu šalje teška iskušenja. Teška koja on sam nikako ne može da pobedi. I zato znajemo da kada vidimo da, da smo nemoćni, kada se čudimo otkud to da padamo u tako teške grehe, zašto nam se dešavaju ovakve nevolje i ovakve stvari, da uvek znamo da je to što smo se pouzdali u sebe i da smo pomislili da možemo više nego što zaista možemo. A i gospod je rekao da bez njega ne možemo činiti ništa, Ali eto ta strast koja je ukorenjena u našu prirodu i koju smo eto od detinstva i hranili, koja je uzrasla, jeste krštenjem umrtljena, ali je sklonost ka njoj ostala. Ona nas stalno, stalno nagoni na to da se pouzdamo u sebe i da nas stavljamo kao meru svega, I kada vidimo da nešto po našoj toj meri nije kako treba, mi odmah padamo u osudu. I trun u oku brata svoga pretvaramo u brvno, a brvno koje je u našem, našem oku i ne primećujemo. I tako smo brzi na osudu. A evo, naš počivši patrijarh Pavle, među mnogim mudrim rečima, ovako je i rekao o strasti osuđivanja. Preno što počneš suditi o meni i mom životu, obuj moje cipele i pođi putem kojim sam ja pošao. Prođi ulice, brda i doline. Oseti bol i sreću koju sam ja osjećao na svom putu. Prođi godine kroz koje ja prolazim. Padni preko svakog kamena koji se meni našao na putu. Ustani uvek ponovo i idi istim putem kao što ja radim. I tek mi onda možeš suditi. A mi sudimo čoveku tako lako i ne poznavajući njegov život, njegovu muku, njegove probleme i uvek stavljajući naše probleme u centar celoga sveta. Samo mi, samo naši problemi, I onda nema ljubavi, nema smirenja, a Bog čeka, čeka da mu se obratimo u smirenju i da nas primi u svoje krilo. A eto, na smirenju se najbolje ipak možemo učiti s primjera ljudi koji su to smirenje stekli. A danas slavimo jednog takvog veliki svetitelj naše crkve, sveti Jovan Zlatusti, čiji prenos moštiju danas slavimo. Veliki, veliki u smirenju, veliki zato i u slavi pred gospodom. Veliki arhijepiskop koji je to u Carigradu, kad je izabran za arhijepiskopa, video puno farisejstva u crkvi, puno toga što je bilo samo formalno hrišćanski, u stvari je daleko od hrišćanskog. I probudila se revnost u njemu i onda nije gledao ko je ko, već je i caru i prosjaku reč Božju govorio, ma koliko ona bolna bila. A gordost Gordost ne može da trpi prekore. Gordost koristi silu ovoga sveta da se odupre, da se odupre smirenju, da se odupre blagodati Božoj koja zove na pokajanje. I zato je on mnogo pretrpeo od ljudi ovoga sveta. Tako pred kraj života i prognan bio, dva put proganjan. Prvi put, samo što je napustio Carigrad, veliko nevreme, oluja, gromovi su udarali po Carigradu. Car i carica su se uplašili i naredili da se odmah vrati. Ali ponovo nisu mogli da trpe reč Božju i čoveka Božjeg. I ponovo su ga proterali. I tako on, starac, vučen od vojnika od grada do grada, iz Carigrada ka Jermeniji, umire na putu, biva sakranjen u jednom malom mestu, Komanu. I usput, ljudi su ga sretali, pozdravljali i on sam se piše kako ljude koje nikad nije video i koje nikad nisu ni mogli da čuju neš, njega lično, jer je, nije tada bilo ni televizora, ni radija, ali izlazili su tako po gradovima kad je on bio ovučen i pozdravljali ga, plakali čak. I eto, 30 godina je on boravio u to malo mestu. A onda, jednom na dan njegovog upokojenja, njegov naslednik, ranije učenik, patrijarh Prokl održao je jednu veoma lepu besedu o svetom Jovanu Zlatoustom, jer ga je znao i ako ga je iko kod ljudi poznavao, to je bio on. Tako da je pobudio cara da ga vrati u Carigrad. Ali svetitelj Boži nije želeo, nije želeo da se vrati dok car ne dođe u pokajanje i smirenje. To ne zato što je Jovanu Zlatostom trebalo da mu se neko izvinjava, već da bi spasao samog cara i caricu koja ga je proterala, ali koja se već bila tada upokojila. Tako da njen sin, car Teodosije mlađi, piše pismo svetom Jovanu Zlatostu u ime same njegove upokojene majke i moli da oprosti greh i da se vrati. Tek tada sveti Jovan dopušta da ga prinesu u Carigrad, Kivot se pomerio, preneli su ga i kada su ga preneli i otvorili Kivot, izlio se miomir i čulo se da je iz Kivota rekao mir svima. Eto, takve su, takvi su darovi smirenja. On koji u životu mnogo pretrpeo, posle smrti je bio i još uvek je među najproslavljenijim svetiteljima naše crkve i jedini je dobio naziv Zlatousti. I gledajući njegov primjer i primere drugih svetitelja, a ni jedan od njih nije bez te vrline smirenja, da se i mi poučavamo i da ovo vreme života koje nam je ostalo, koje ne znamo koliko je, neki od nas Možda neće dočekati da idući put se ovde saberemo. Da zavape Bogu u smirenju i da istrpe sve što Bog pošalje na njih, i da bi ih smirio i da tako u smirenju svi zajedno u crkvi primimo telo i krv Hristovu i imajući njega u sebi da rastemo u blagodati i oboženju i da dostignemo Carstvo nebesko, Oca i Sina i Svetoga Duka, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.